los cuartos como un charlatán, tirándolo para arriba para que baile cocotán. Dando los cuartos como un charlatán, tirándolo para arriba para que baile cocotán. Cocotán, cocotán, cocotán, cocotán, cocotán, cocotán. Tirándolo para arriba para que baile cocotán. Cocotán, cocotán, cocotán, cocotán, cocotán, cocotán. Tirándolo para arriba para que baile cocotán. Tirándolo para arriba para que baile cocotán. yo soy un charlatán. Todas las menores como Leo me lo dan. Me paré para la nevera y todas las ropas se quitan. Amanecimos rapando y guayando fracatán. Las mujeres tan fit, me levantan el loco. acá caco, pelado, dos polvos de orinoco. Los tigres que andaban con ella no lo conozco. Le pedí 40 champañas y quedaron locos. Amanecieron todo en el apartamento mío. Le dimos para la playa el teteo y el bote mío. Un reguero de tigres atrevido. Que cuando se dan dos patrullas le que donde quiera hacerme un lío. Los cuartos que a mí me quedaban se Tirándolo para arriba para que baile cocotán. tirándolo para arriba para que baile cocotán. Tirándolo para arriba para que baile Tirándolo para arriba para que baile Tirándolo para arriba para que baile Tirándolo para arriba para que baile Tirándolo para me, ay ay, ay, ay, ay. Baila, amigo Godán, brinca como Tarzán. Me encaramo arriba de ti, te como como un flan. La bola se me inflan, claro que se me plan, No te estás amateando como que son un pimpán. Tómala donde Juan, y no el de los palotes. Haciendo un cocote de jirafa donde ve el cote. De Victoria sí cree, son locos la ley. Ella coge cachape y pali dólares. Se busca, lo gata en también en Prada. Tiene un Richard Mille y una la cuadrada. Bailando gogo, su cuarto no lo da. La mente de Poppy y el culo wow, tirándolo para arriba para que baile cocotán. Tirándolo para arriba para que baile cocotán. Tirándolo para arriba para que baile cocotán.